Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dani naštetiti nikakva Služba! Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa Posjetite nas www.palta.com Soba put, Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah khair. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nusret i brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? بلغ الدعوة لنا وانشر الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah će poništiti dijela onih koji ne vjeruju i od puta njegova odvraćaju. A onima koji vjeruju i dobra hrđavih postupaka njihovih prijeći i prilike njihove će poboljšati. Zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede istinu od gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog E taj primjer vidimo? Vidimo danas, jučer, sutra. Tako, gdje? Pa evo kod ovih naših da sad ima ispred svakog da gotovo tako patrole, policije koji legitimišu sve ko uđe i izađe iz da Tako šta je ovo? Jedan oblik ezi, ezijeta i pritiska. Šta oni to rade? Što to oni rade? Zato što su ovi ljudi što dolaze tu da klanjaju kriminalce opasni, eksplodirat će odjednom, nešto će biti. Nije, nego i to odvraćanje od Allahovog puta i je Odvraćanje od istine. Kako? Ezije, ezijetom i pritiskom. Dalje. <clears throat> Allah će propastiti njihova djela, znači učinit će njihova djela da budu bez upute i razboritosti. Znači njihova djela neće biti na uputi i razboritosti. Kaže Ibn Ketir, uništit će, ih, uništit će njihova djela. Neće imati za svoja dobra djela nikakve nagrade. وأنتم منائي وأقصى المراد هل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام دوبرا دنا مي سد objasnite šta vi uradiste i šta radite sa zarobljenicima koje ste odveli dijelom iz Afganistana, jel tako, a velikim dijelom i sa područja gdje uopšte ljudi nisu imali nikakve veze sa puškom, pa ih ste na gonte nama, jel tako, pa šta radiste tamo sa njima godinama, koji je način zlostavljanja, mučenja, isljeđivanja, ispitivanja, tako, mnogima od njih su oduzimali na duže vrijeme pravo na njihova čula. Pazi, insan ima pravo na tako svoju vjeru, na svoj din, da se Allah spano i ibadet čini, ili tako, ne, oni su ljudima oduzeli pravo na čula, začepili im uši, oči, svezali im ruke do te mjere, znači pravi tam. Pa to su radili šta? Na teritoriji van Amerike, da se ne kaže da su prekršili zakon. Zavis tog ilaikum da Ima li u šerijatu da ima neki propis i da mi sad kažemo dobro, ali obzirom da je šerijatski propis takav, a mi nećemo da ga ispoštujemo. Može tako? Da mi kažemo, jest, Allahov zakon je takav, ali mi nećemo ga ispoštovati, pa šta ćemo onda? Pa hajmo na neku drugu planetu, tamo ćemo to odraditi možda Može tako? Pogledajte njihovo licemjerstva. Pred očima čitavog svijeta. I onda kažu, to je vojna baza na prostoru Kube, a nije državna teritorija Amerike. Pa dobro, otkud vam vojna baza, kako ste, znači, zaposjeli teritoriju Kube? Je li to neko vaše pravo? Pa tako, pogledajte, znači, pred očima čitavog svijeta Soba puna vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim danom.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 Njemu uzvišenom zahvaljujemo na blagodati Islama i upe. Allah subhanahu wa ta'ala, hvala i zahvala i slava na ovom okupljanju. Allah subhanahu wa ta'ala, zahvaljujem što sam počašćen da danas sam tu sa vama. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da nas uputi učesti na uputi, da nas uputi na učenje Kur'ana i razmišljanje o Kur'anu, na uzimanje upute iz Kur'ana, na slijedjenje Kur'ana. Mi ćemo za pomoć početi sa čitanjem tefsira sure Muhammed iz tefsira koji se zove تفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون od šeha Ma'mun Hammuša, jedan od šehova naših savremenika iz Šama. Pa kaže <clears throat> za suru Muhammed, ovdje on ne spominje, ali spominje ostali mu fesiri, spominje imam Ševkani, <coughs> Rivajeti i predaje vezano za ovu suru. Pa na kraju se svodi da je rađe i ispravno mišljenje da je sura Muhammed, šta? Medenije. Medenije. Pa tu odmah možete svi zapisati, znači zapam da je sura Muhammed Medenije. Svi rivajeti koji govore da je Mekije ili da su neki ajeti suri sure Muhammed Mekanski, znači nisu ispravni, Allah najbolji. A zatim, Kaže uzvišeni, kafaru wa an sebi lillahi Oni koji ne vjeruju i odvraćaju od njegovog puta. Oni koji ne vjeruju i odvraćaju od Allahovog puta, Allah subhanahu wa ta'ala će poništiti njihova dijela. Tako da su ashabi i neki mufesiri ovu suru zvali Kefaru. Zvali je po prvim riječima u suri, jel tako? Oni koji ne vjeruju i odvraćaju. Ovdje i odvraćaju od Allahovog puta ovo braće dolazi, kad pogledamo kroz istoriju, kao obavezno svojstvo onih koji ne vjeruju. Jer nisu oni da ne vjeruju tek tako samo da ne vjeruju, jer onda kad za ne vjeruju, onda nastoje, jel tako, i bore se da od Allahovog puta odvraćaju. E sad, od Allahovog puta odvraćaju. Oni sami ne vjeruju u istinu, ali i na drugi vrši pritisak. Sprešavaju ljude da dođu do istine, da upoznaju istinu, sprečavaju ljude da čuju istinu. Ili prije nego što ljudi čuju istinu, oni se trude da tu istinu ljudima prikažu kao laž, kao tu pravdu od Allaha subhanahu istinu da prikažu kao batir. Oni ne vjeruju i druge od istine isprečavaju druge ljude da do istine dođu i da istinu spoznaju. Oni su nevjernici, prikrivaju istinu od drugih. Od Allaha i Allahove vjere, od Islama otračaju odvraćaju od Muhammeda sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala će njihova djela poništiti. Što znači ovo poništiti? <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala će njihova djela učiniti uzaludnim. Koja njihova djela? Odvraćanja, suzbijanja dave, ali tako, sprečavanja ljudi da dođu do istine, da čuju istinu. Tako, ta djela njihova zamke ispletke, zavjere, protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, protiv njegovih ashaba, protiv islama i muslimana. Sve to će njima Allah subhanahu ta'ala šta uništ uzaludnim učiniti, jel tako? Balle je billu znači zalutati, e balle je billu znači drugoga odvesti u zabludu, znači učiniti ga da zaluta. Allah će njihova djela učiniti da su šta? Allah će njih u njihovim dijelama učiniti da su na stramputici. Neće potrebi, da ne potrebi kako treba. Da tako? Allah će učiniti da njihovo odvraćanje od Allahove vjere isprešavanje ljudi da dođu do istine i čuju istinu i upoznaju istinu i pravi put i islam, Allah će učiniti da oni na tom putu odvraćanja šta? ne urade ispravno kako treba, nego evalle a'malahum da im budu ta djela tako, na stramputici i ona da im budu neispravna, da neispravno postupe u samom tom odvraćanju neuspješno, tako? Neće znat potrebiti kako to treba da se uradi. Evalle a'malahum. kažu njihova djela će biti upropaštena, njihovi badeti kipovima, idolima, tako, njihov širk, jel tako, njihovo nevjerstvo, njihovo prinošenje žrtava njihovim idolima, pokoravanje njihovim idolima, adetima, sve će to Allah subhanahu ta'ala poništiti. Drugi mu fesiri kažu, ne, Allah subhanahu ta'ala će zbog njihovog kufra, zato što su oni kafiri u osnovi, poništiti njihova dobra djela, je tako? Od dobročinstva, udjeljivanja sadake, pomaganje ne, nezaštićenim, je tako, od eh, održavanja rodbinskih veza, od onoga što su oni u džahilijetu zvali plemenitošću i pristojnim držanjem i ponašanjem. Tako? I to sve od dobra što urade, Allah subhanahu wa ta'ala će njihova djela sva ta dobra poništiti i ostaće bezvrijedna. Šta je sad tačno od svega ovoga? Allah će njihova djela poništiti. Sve je tačno. Tako. Šta god kažemo da je, da, znači šta god se sjetimo da će Allah subhanahu ta'ala njihova djela poništiti, vidimo da potpada po to, da će Allah subhanahu ta'ala sva njihova djela ništavnim učiniti. Allah subhanahu wa ta'ala će sva njihova djela ništavnim učiniti. Dobro, ovo su oni koji ne vjeruju. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala zaklavo, govori o onima koji vjeruju. Pa kaže, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا A oni koji vjeruju i dobra djela čine. Vjeruju i dobra djela čine zato što tako nemoguće da vjeruju, a da ne čine dobra. Tako, i to je menheđ i definicija ehlu sunneta, da su djela od imana. Nemoguće da vjeruju, a da dobra djela ne čine. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا Ovi koji amenu vjeruju, tako, u što oni vjeruju? Vjeruju u sve što se mora vjerovati. Ali opet poslije toga Allah subhanahu kaže wa بِمَا bima ala i vjeruju u ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu Jer sad ovo što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi nešto drugo od onoga što je spomenuto prije da oni vjeruju? Jer ovo sad nešto drugo? Nije vraćao. I ovo što je objavljeno Muhammedu, oni u to vjeruju. Jer oni koji vjeruju, oni u to već vjeruju. Pa dobro, što se poslije toga opet spominje? tako? To je kad bi mi rekli, oni koji, klanjaju e, pet dnevnih namaza i klanjaju sabah. Dobro je, li sabah od pet dnevnih namaza. Jest. Ali što sad posebno kažemo i klanjaju sabah? A, nešto posebno hoćemo da istaknemo taj sabah, jel tako? Na primjer da je on onaj ajet po kojem ćemo raspoznat monafika od iskrenog vjernika da je i tako dalje. Jeste mi E tako isto ovo. I vjeruju ono što je objavljeno Muhammedu, znači ovo je sad spominjanje posebnog dijela u što treba vjerovati, pored toga što je tu već općenito spomenuto, veledinamenu amenu amiru sarehati obuhvata i oni koji vjeruju čine dobra djela obuhvata i to što je objavljeno Muhammedu. Ali onda se spominje i ovo što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem posebno da se ukaže na njegovu veličinu i po, počast. Zašto još? Da se ukaže da nakon njegovog poslanstva nema imana bez vjerovanja u njega i njegovo poslanstvo. Ali tako? Nema vjerovanja. Da se ukaže na veličinu i počast onoga što je objavljeno Muhammedu od Kur'ana i šerijata koji derogira, jel tako, i stavlja van snage sve ono što je prije objavljeno. Sve ono što je prije objavljeno. Znači, zato je ovdje spomenuto i posebno spomenuto i vjeruju ono što je objavljeno Muhammedu. A ono što je objavljeno Muhammedu, to je Kur'an, to je ovaj šerijat savršen, to je ova lahka vjera, jel tako? Vahu al a to je istina od njihovog gospodara. Ova rečenica dodatno još i to je, jel tako, posebno naglašava da je to istina od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njihovog gospodara, od njihovog gospodara, a to je istina od njihovog gospodara. Ovdje od njihovog gospodara je mir rabbihi, oni ga prihvataju za gospodara, jel tako? I vjeruju u njega kao svog gospodara i pokoravaju mu se kao svom gospodaru i vjeruju da je istina ono što je njima njihov gospodar objavio. Iako je Allah subhanahu wa ta'ala šta? Gospodar i kafira, on je njima gospodar. I oni su isto tako njegovi robovi. Samo šta? Što neće da mu robuju svjesni. svjesno, jel tako? nego robuju samo onoliko koliko su prisiljeni kade kaderom, ali neće preko toga u šerijatu još i da se i u šerijatu pokore i svjesno budu Allahovi robovi. Neće i taj dio. Allah subhanahu wa ta'ala je ljude stvorio i upokorio ih sebi. Oni su njegovi robovi. Ali od njih tražim preko toga tako da, se, da svjesno Allahu robuju, da mu svjesno čine vade. Znači i vjernici i nevjernici su Allahovi robuju, tako? Nevjernici protiv svoje volje, makar to ne priznam. Allah subhanahu wa ih je podčinio sebi, oni ne mogu izaći iz Allahove odredbe, tako? Iz Allahove podčinjenost, ne mogu izaći ni za, ni za jedan najsičušniji detalj, tako? Međutim, Allah subhanahu wa traži od svih ljudi i džina šta? Da mu svjesno robuju. Kroz što kroz šerijet. Objavio i, al tako, i naredim. Evo, ovo su moji propisi, ovako mi robuj. Svjesno, subhanallah, malo sam se proširio na ovu stranu zato što mi je ovo svježe, pa tako čitamo sa braćom o Allahim subhanahu wa ta'ala imenima i svojstvima, ovo ime Ar-Rab, gospoda, pa tako. Pa pogledajte ovo, Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da mu svjesno i vade činimo, da to ne bude adet, pa tako, da ne bude usput, da ne bude slučajno. Ne, svjesno i namjerno, namjenski ciljano i iskreno samo radi toga što on to od nas traži. Ni radi čega drugog. I onda razmišljamo o ibadet. Pogledaj namaz. Svi ibadeti su tako propisani. Da se moraju obavljati svjesno. Pogledaj Abdes. Teško da ga možeš uzeti slučajno. Tako? Pa da baš, jel tako, prvo pereš usta i nos, pa da tri put, pa da sumiješ samo jednom, pa da desno ruku pereš dva put, a je i to. teško može. Ali dobro, vidi namaz. Allah subhanahu od nas traži svjesnu pokornost kako je on propisao. I to je robovanje. I kad staneš pred Allaha subhanahu wa ta'ala, ne možeš se okrenuti bilo gdje, moraš nešto prema kibli. Zatim moraš podići ruke ovako, tako, ili ovako približno. I onda tu moraš reći Allahu akbar, ne možeš ništa drugo reći. O tako? Ne možeš ništa drugo reći. Traži Allah subhanahu wa ta'ala ovako, doslovno, stani, ovako stani, ovako pokret napravi, jel tako? Onda stoji u namazu ovako, kako je propisano, tako stoji u namazu. I onda u tom namazu moraš učiti fatihu, moraš određene riječi izgovoriti, jel tako? A onda se ostavlja malo prostora za tvoju kreativnost. Koliko hoćeš još od Korana, poslije to ti je na filet. A onda moraš ići na ruku ovako, tačno kako je propisan. I na tom ruku sad moraš reći Subhana Rabbi El Azim i još neke dove koje hoćeš ti po svojoj kreativnosti ili što je predneseno od Rasula sallallahu a ne smiješ učiti Koran. E onda se vrati ponovo pa se ispravi i moraš reći sem je Allahu limen hamid. Ne možeš ništa drugo reći. Pa onda moraš na seždu tačno kako ti je propisano na seždu, pa onda opet da sjedeš, pa opet na seždu, pa opet ustani, pa sjedi, pa ustani, pa sve propisano do u detalje. Zašto? Zato što se tu ispituje jel mi svjesno, dobrovoljno, savjesno, radi toga što nam je to Allah tako propisao, činimo i vanje. I ovdje sam se namjerno zadržao da, da ovo će vam puno pomoći, nadam se za Lahu pomoć, da shvatite bolje sam taj namaz. Šta se traži? Zašto to tako? Zato što Allah spano tajala od nas traži da mu budemo svjesno robovi. Evo, mi ko rob, tako? Ko robovi, stajemo i kako si nam ti naredio tako. Pokrete, stavove, riječi, pokrete, ponavljamo. Robovi, robovi, robovi. O Allahovi robovi. Ovo je وَهُوَ hakome مِنْ Ovo je istina od njihovog gospodara. E, to je naš gospodar. Tako mi robujemo svom gospodaru. I ovo je istina od našeg gospodara. Šta će Allah subhanahu ta'ala ovima koji vjeruju i dobra djela čini i vjeruju ono što je objavljeno Muhammedu i znaju da je to istina od njihovog gospodara, šta će Allah subhanahu wa ta'ala sa njima učiniti? Kafara anhum sejiatihim wa asleha oprostit će im njihove ružne postupke, njihova ružna djela, njihova loša djela će im oprostiti. Kefara anhum se Kefara, znate šta je kefara? Otkup. Allah subhanahu ta'ala će ih otkupiti. Prije će preko njihovih ružnih djela. Oprostit će im, o tako? Sakrit će ih. Ko da ih nije ni bilo, tako? Prije će preko njihovih ružnih postupaka. aslaha balahum i popraviti njihovu situaciju, njihove izglede, njihovo stanje, o tako? odnosno Allah subhanahu wa ta'ala je prešao preko njihovih ružnih postupaka, e onda kako to, kad su islam primili, sve im je oprostio, je tako? I stanje im popravio, sad su bolji, svako stanje im je sad u islamu bolje od onoga na čemu su bili u džahilijetu. U džahilijetu. Šta obuhvata tefsir? I jedno i drugo. I oprostio im i stanje im popravio ili će oprostiti i stanje popraviti, to još bolje nekako, jel tako, jer obuhvata da će vjernicima i kad su vjernici i griješe, jel tako, stalno njihova loša djela opra, opraštati preko njihovih ružnih postupaka, prelaziti i stalno njihovo stanje i njihovu situaciju i njihove okolnosti stalno njihovu stvar stalno unapređivati i, popra, i popravljati. Je tako? I ovo je Allahovo obećanje. Da, naše stanje ne može sto stojati. Je tako? Iman se povećava ili smanjuje. Je tako? A onaj ko drži do imana i stalno je znači aktivan, njegov se iman stalno povećava. Kako? Povećava mu se stalno znanje o Allahovoj vjeri koliko više zna Allahove vjeri, koliko više zna vađiba Allahove vjere, više vađiba izvršava. Znači ima više dijela, znači ima mu se više povećava, povećava sa tim dijelima, tako? Znači stalno je u napretku, stalno Allah subhanahu tala, njihovo stalno, stalno unapređuje i stalno će popraviti i popravlja. Šta tefsir obuhvata? Sve uz Allahovu pomoć. Dobro, možemo. I popravit će njihovo stanje, jel tako? Što će Allah subhanahu tala to tako uraditi? Velike. To je zato ili to je tako, ili ova stvar je takva zato što, ili uzrok tome što će to tako Allah uraditi jeste zato što nevjernici velike bi enne ledine keferu tebe'u Zato što nevjernici slijedi laž. <laughs> Zato što nevjernici šta idu za la zalažem. Zato što nevjernici biraju batel, biraju ono što je laž, biraju ono što je neispravno. Zato što nevjernici biraju šeitana. Batel je šeitan, jel tako? On je batel, neispravan, tako? Ne, neispravan, neuredan, pogrešan, on je pogrešan. Slijede, znači, šeitana, bate laž, neispravan. To su oni odabrali, zato će tako Allah uraditi. Zato će tako Allah smano njihova dijela kad su izabrali krivo, kad su izabrali laž, kad su izabrali ono što je neispravno, kad su izabrali šeitana, jel tako? Onda će i Allah, jel tako, njihova djela učiniti šta? Adalla amalahum. Učiniti da su neispravna, batil, da neće potrefiti, ništavna, bezvrijedna, jel tako? I to je osobina nevjernika. Znači nisu nevjernici, nevjernici kao što mnogi danas se sažalijevaju nad nevjernicima, ali tako? Pa ispadne da, da, da ih treba više maziti, paziti nego vjernike. Tako, kudinjaci, šta ćeš nevjernici. Nije tako. Misle ljudi da su oni nevjernici, eto, šta ćeš, nije doprla do njih istina, pa ne znaju, pa svi su Tako, ispadne da njima tu treba sad tepa maziti, Ili, ne znam, tako, ovo malo vjernika treba da... Znači, nije tako. Oni svjesni Pogrešno su odabrali batil, krivo. I tako Allah smanu tela svjedoči na više mjesta. Wa in jarav sabila al-gaj, sabila rušti, sabila al-gaj je tehiduhu sabila a kad vide krivi put, odmah njime krenu. Odmah to uzmu za svoj put. Vajerav se bila rušti, la je se bila. A kad vide pravi put razboritosti, neće da njime krenu. Neće da krenu tim putem. I šta još sa ovim nevjernicima? Što Allah spano tala tako poništi sva njihova djela i učini neispravnim, ništavnim, uzaludnim? Braćo, nevjernici taj put, kad ga izaberu, vide da je lažan put, da je laž, vide da je kriv, vide da je neispravan, vide da nije to jel tako, razborito. Međutim, oni ga nazivaju šta? Putem progresa, napretka, jel tako, uspona, razvoja, jel tako, savremenosti i daju mu sve najljepše epitete. Put razboritosti, racionalnosti, jel tako? A šta je taj put? Taj put je se bilo lgaj. To je put gluposti, pokvarenosti, neispravnosti, zatucanosti, propasti. A put Allahovog poslanika sallallahu ve sellem je put razboritosti, napretka, progresa, spasa, put, jel tako, razboritosti, pametan put, daleko od bilo kakve neozbiljnosti, gluposti, budalaštinje. Dobro, koji sad ovdje u prednosti? Ko čemu poziva? Mi kad pozivamo putu Rasula sallallahu ve sellem, čemu pozivamo? Progresu i napretku, razboritosti i spasu. Tome pozivam. A oni kad od tog puta odvraćaju, čemu pozivaju? Propast. Propasti, glupost, budalaštinja, odvratnost, neispravnost, batil. Svata? E zato oni slijede, zato, to je sve zato, zašto će Allah njima djela uništiti? Zato što oni koji ne vjeruju slijede taj batil. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ A oni koji vjeruju slijede istinu od svog gospodara. E ovo je put šta? Ovo je razbor, ovo je pamet, ovo je progres, ovo je napredak. Tako, ovo vodi čovječanstvo u spas. U ovom je spas svim ljudima. U ovom prvom, da se slijedi batil je propast, nesreća, nedaća, svim ljudima. O tako? Prema tome šta? Nevjernici su štetni za čovječanstvo i opasni po ljudski rod. Vjernici su korisni i progresivni i napredni i spasonosni za ljude. Tako? Dobro. Kako izgleda danas slika u medijima? Da su vjernici opasni, tako, za, za čovječanstvo. Tako, da su opasni za život na planeti, za opstanak ljudi. A da su nevjernici, šta? oni su onaj dobronamjerni prema ljudima, jel tako? I oni da žele da zaštite pravdu, to tako, ljudska prava, pravdu, zaštite ljudi. Da li je to mogu? Da nevjernici žele da zaštite ljude i život na planeti ili, a vjernici žele da ga unište i naprave nesnošljiv. E to je slika danas. E onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala lin nasi Tako Allah ljudima navodi njihove primjere. Njihove primjere. Šta znači ovo tako Allah navodi navodi ljudima njihove primjere. Navodi im, jel tako, urneke. Jel tako, tako ljudima Allah subhanahu daje primjer vjernika i primjer ne, <clears throat> nevjernika. I svi koji idu putem nevjernika njima je tako kako je dato u primjeru nevjernika. Ali tako, svi koji budu išli putem vjernika, njima je tako kako je dato i opisan u primjeru vjernika. I svi su ljudi, znači šta ovdje, pripadat će jednom od ovih primjera i bit će im onako kako je navedeno u ovim primjerima. A kako je navedeno u ovim primjerima? Obratite pažnju. Allah subhanahu wa ta'ala daje tako očit primjer. A mi možda možemo pročitati ovu suru 50 puta da to ne primijetimo. tako? Koji primjer? Pogledaj primjer nevjernika. Sva djela mu uzaludna. Sve mu krivo, neispravno. I vjerovanje koje uradi neispravno. Pa tako, što god bude radio od ibadeta, misleći da to Allah subhanahu ta'ala čini neispravno. Ne... Što god bude uradio u borbi protiv islama i istine neće potrefiti i neće znati. Pa tako, kako to treba uraditi, neće mu to izići na dobro. Propašće to i čak šta više od dobrih dijela stvarno znači dobročinstva, jel tako, žrtvovanja nekog, i to će mu sve biti upropašteno. To je primjer nevjernika. A primjer vjernika Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima uopšte ne govori o njihovim dobrim djelima. Vjećajte li to? Tako? Ne spominje šta će uraditi sa njihovim dobrim dijelima, Nije, nego će im loša uprostiti. Pa braćo moja, imaju ova dva primjera Znači imaju li ovi prvi ikakve šanse sa ovim drugim? Imaju nekakve šanse sa ovim drugim? kad bi ti imao dvojicu đaka, jel tako? I jednom uvijek sve oprošteno. I kad ne dođe, i kad ne uradi zadaću, i kad sve mu uvijek halališ. A ovome drugom, šta god najbolje nauči, uvijek mu daješ jedinice. Sve dobro uradi, super, ali ti njemu uvijek Ništa ne valja, sve mu to Imaju ova dvojica šanse, jel tako? Na kraju da dođu sa, sa i rezultatima. Ima nikakve šanse. Ovaj prvi ima kakve šanse su ovi drugi? Nema nikakve šanse. Svatar. Znači vjernik njemu stalo se oprašta. I kad griješi. Ne govorimo o tome da će mu biti šta? Višestruko, na... uopšte se ne spominje sad ovdje. Višestruko nagrađen za dobra djela. Ne govorim uopšte o njegovim dobrim djelima. Šta će sa njima biti? Nije. Ovom nevjerniku čak i dobra će biti upropaštena. Ništa mu se ne prizna. A ovom vjerniku loša mu budu oproštena. Zaboravljena, sakrivena, prijeđe se priko E tako Allah navodi primjere ljudima. Pogledaj primjera. Pogledaj blagodati biti vjernik. Pogledaj nesreće biti nevjernik. E, to vam je primjer, to vam je primjer. To su ta dva primjera koje Allah subhanahu Allah subhanahu u Kur'anu navodi za sve, da tako, pojave slikovit pri, prikaz, kao primjer, jel tako, slikovit prikaz kao primjer. Šta god se poklopi i bude slično tom primjeru, šta? pripada mu ono što je rečeno za ovaj primjer. Navodi drugi primjer vjernika, šta god i kogod se poklopi sa primjerom vjernika, bit će mu Jel, tako, njegov propis će biti onako kako je spomenuto za primjer vjernika, a to je da će Allah nevjernicima sve uzaludnim učiniti, a vjernicima njihove grije i loša djela oprostiti. I još šta još i njihovo stalno unaprijediti stanje i popraviti. Da se vratimo da vidimo znači šta kaže autor. Što se tiče ovih prvih ajeta, glavna tema je šta prijetnje nevjernicima, a radosna vijest vjernicima. Drugo, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od Allahovog puta, kaže Ibn Abbas, objavljeno je za stanovnike Mekke. Dobro, jel to ograničava se samo na ne? Znači, povod objavi, to tako, ne sužava općenitost značenja ajeta. Svi koji ne vjeruju i odvraćaju, svima će biti ovako. Jel tako? Zato Allah smano na kraju kaže, tako Allah ljudima navodi primjere. Zašto im navodi primjere? Zato što svima biti tako. Evo, uzmite sebi tako će biti. Dalje, odvraćaju od Allahovog puta, kaže ovdje, odvraćali su ljude i sprečavali ljude da izaberu iman u Allaha. Al tako? Sprečavaju ljude da izaberu iman u Allaha subhanahu wa ta'ala. Stojali su na putu ljudima da dođu do istine, jel tako? I šta još? Ezijetili su one koji su istinu prihvatili jel tako, i priznam, ezijetili su ih. Pa ne moraju, znači, sad posebno ni sprečavati, ni sputavati, ali kad ezijete one koji istinu prihvate, šta? To je odmah znak onima koji razmišljaju o tome da to prihvate. Je tako? Evo ovo je jedan primjer. E gdje taj primjer vidimo? Vidimo danas, jučer, sutra. Tako. Gdje? Pa evo kod ovih naših da sad ima ispred svakog da gotovo jel tako patrole, policije koji legitimišu sve ko uđe, izađe iz mesečida. tako? Šta je ovo? Jedan oblik ezi, ezijeta i pritiska. Šta oni to rade? Što to oni rade? Zato što su ovi ljudi što dolaze tu da klanjaju kriminalci opasni, eksplodirat će odjednom, nešto će biti. Nije, nego i to odvraćanje od Allahovog puta i Odvraćanje od istine. Kako? Ezije, ezijetom i pritiskom. Dalje. <clears throat> Allah će propastiti njihova djela, znači učinit će njihova djela da budu bez upute i razboritosti. Znači njihova djela neće biti na uputi i razboritosti. Kaže Ibn Ketir, uništit će ih, uništit će njihova djela. Neće imati za svoja dobra djela nikakve nagrade. Kao što kaže u suri Furqan, o tako, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Nastupit ćemo prema njihovim djelima i učinit ćemo ih kao prah. Uništi tako. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم asu. Kaže primjer onih koji ne vjeruju, odnosno primjer dijela onih koji ne vjeruju kao primjer pepela u, kad puše snažan vjetar u olujnom danu. La yakdiruna ala shay'in Ne mogu ništa uhvatiti od onoga što su radili. Odnese vjetar pepel. Možete sabrati to, ne možete. Suri Nur, jel tako? E, Metalu ledine kafaru a'maluhum e, biqi'a. Njihova djela su kao, kao voda koju vidi onaj koji je žedan u pusti, kao Fata Morgana, jel tako? E takva su njihova djela. Kao voda koju vidi onaj koji je ožedrio u pusti. Hatta i da džaehu lem je Tako kad dođe do njih vidi da nema tu ništa, nikakve vode. E takva su njihova djela. Kad dođu tamo nema ništa. To je primjer njihovih djela. Što se tiče vjernika, kaže Ibn Abbas, oni koji vjeruju i dobra djela čine, kaže to su ensarije jel tako, misli se na Ensarije, jel tako? Međutim, možemo reći da je ovo povod objavi, objavljeno u povodu Ensarija, ali obuhvata sve vjernike i muhađere i Ensarije i sve oni koji budu njihovog pri njihovog primjera. Kaže i vjeruj ono što je objavljeno Muhammedu je dokaz da ne vrijedi vjerovanje bez šehadeta Muhammedu Rasulullah. Da ne vrijedi, nikome neće vrijediti, vrijediti vjerovanje bez šehadeta Muhammedu Rasulullah ono što je objavljeno Muhammedu je ovdje svakako, jel tako, Kur'an, da se ukaže na njegovu veličinu i počast. Oprostit će njihove kefar se i tihim vjernicima će prijeći preko njihovih ružnih dijela, znači preko njihovih dijela prije Islama, ružnih i loših dijela prije Islama. Međutim, šta? I prelazi preko ružnih njihovih dijela i u Islamu. Popravit će njihovo stanje Znači njihovo ukupno stanje, njihovo ukupno stanje, njihove stvari, njihov, njihovu situaciju, jel, jel tako, njihov položaj, hm? njihov iman, znači svo njihovo stanje će popraviti, jel tako? Kao što stoji u Sahih al-Bukhari od Ebu Horera radijallahu an, da treba uputiti ovo onome ko kaže, ko kihne, pa kaže alhamdulillah, reći mu jarhamu Allah, a onda ovaj koji kihnuo šta kaže, jehdikum Allahu wa yuslihu balakum, e to ovo, wa yuslihu balakum, to i to, znači i da popravi njihovo stanje. Zašto je to tako? To je zato što nevjernici slijede zabludu. To je zbog lošeg izbora nevjernika. Što im je loš izbor? Izabrali loše. To je zbog lošeg izbora nevjernika. I zbog dobrog i ispravnog izbora vjernika. Svako se odabru. Dobro je odabrao dobro, loše je odabrao loše. Dobri koji su odabrali dobro, bit će im dobro. Loši koji su odabrali loše, bit će im loše. Pa je ovdje objašnjava šta je to, jel tako, slijede batil. Kaže batil je šeitan, batil je širk, tako? Sve je to batil. I njihova djela su batil, laž, sve što je neispravno. Sve je to batil, potpada pod batil. Zašto vjernicima ćemo prijeći preko njihovih ružnih postupaka i još im stanje popravljati? Zato što oni slijede istinu koja je došla od Allaha subhanahu ta'ala Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Tako Allah subhanahu ta'ala navodi ljudima primjer, kaže imam Kurtubi, tako Allah subhanahu ta'ala ljudima objašnja objašnjava tako, šta je dobro, a šta je loše. Šta će biti sa dobrim, a šta sa lošim. Tako Allah subhanahu wa ljudima objašnjava kako postupa sa dobrima, kako sa lošim. <clears throat> E šta je ovdje primjer? Primjer nevjernika je, je tako, primjer njihovih dijela. ova dva primjera ovdje što su navedena, to su primjer dijela nevjernika, je tako, šta se sa njima dešava i primjer dijela vjernika, šta se sa njima dešava. Zato u Kur'anu, znači u ovome vidimo dokaz da je ispravna analo, analogija, jel tako? Kroz ovo vidimo da je ispravna, da se koristi analogija, kijas, jel tako? Pa kogod hoće nek analogno tome svoje stanje izmjeri prema ova dva stanja, jel tako? Pa ko bude slijedio batil, analogno ovima ovdje i njegova djela će šta a amalahum. Allah subhanahu wa ta'ala uništiti. Ako bude slijedio istinu i njegova loša djela će mu Allah subhanahu wa ta'ala šta vidjeti preko njih i oprosti. A to je što se tiče ova tri ajeta, to smo iscrpili. Jeste se umorili? Ili ste se odmorili? A, se malo razgalili. <laughs> Ovo je bila samo priprema, Za ajet koji dolazi. Ovaj ajet koji dolazi Jel tako, jedan je od dokaza da je ovo sura, šta, medinska, jel tako, i zove se sura Tulkita, jel tako. Pa kaže uzvišeni, subhanahu wa ta'ala, vidite sad ovaj primjer vjernika i nevjernika, jel tako? Zato vi sad vjernici, fe idha laqitum alladine Kefaru kad sretnete ove nevjernike koji smo vam primjer gore sad spomenuli, jel tako? onda ih po vratovima udrite. A tako? Jeste li vidjeli? Znači, vidjeli ste sad primjer vjernika i nevjernika, a e zato sad vi vjernici, kad sretnete u borbi nevjernike s kojima ste u ratu, ali tako? Ovo se mora naglasiti, jer nije bilo kojeg nevjernika. Kad sretnete nevjernike s kojima ste u ratu, ali tako? onda ih po vratovima udrite. Sve dok ih ne savlada, ne slomi. Sve dok ih ne savlada, ne slomi. Pa kad ih slomijete, jel tako, savladate i kad oni prestanu biti moćni da pružaju dalje otpor, jel tako, onda ih čvrsto povežite. Onda ih čvrsto povežite, pa ćete ih poslije ili dobrodušno osloboditi ili dobrodušno osloboditi ili im dati da se otkupe. Ja bi ovdje slobodno dodao ili im opet dobrodušno dati da se otkupe. Jer je i to dobrodušnost. I to je velika šansa, tako? I lijep Ili im dati da se otkupe. Sve dokad hata tada al harbu dok rat ne ostavi svoje terete i dok rat ne ostavi svoje grijehe, jel tako, svoje loše strane. Ovdje se misli, tako, dok rat nestane, dok rat nestane. A da Allah hoće dalje ajet. Da je Allah htio i da Allah hoće, sam bi ih pobjedio. Allah subhanahu wa ta'ala kad bi htio, sam bi ih savladao. Ali on želi da iskuša vas jedne drugim. Allah subhanahu wa ta'ala želi da vas iskuša jedne drugim. Kad vam je sve objasnio, jel tako, vidite ove nevjernike, tako vidite njihov primjer, vidite kakvi su oni, jel tako, vidite šta je s njima, jel tako, onda Allah subhanahu wa ta'ala, a vjernici, jel tako, njihov primjer je ovakav, gledaj šta će biti s njima, jel tako, e sad da iskuša i isproba vas jedne drugima Vjernike nevjernicima i nevjernike vjer, vjernicima. A onda Allah subhanahu wa ta'ala, jel tako, nakon ovog propisa o borbi, napominje. Šta napominje? Da oni koji su upuste u borbu, jel tako, jer ovdje je predstavljeno udrite nevjernike po vratovima. Jeste, ali u toj borbi će i oni se vratiti, pa će i oni nekoga od vjernika udariti po vratu. Tako. Pa onda Allah s.w.t. kaže, a oni koji budu ubijeni na Allahovom putu, misli se koji padnu kao šehidi. Allah subhanahu wa ta'ala njihova djela neće upropasti. Allah subhanahu wa njihova djela neće dati da Propan Neće dati Allah smanu tada da njihova djela propan. Nego će ih uputiti i njihovo stanje popraviti. Uputit će ih i njihovo stanje popravi. I u džennet sa kojim ih je dobro upoznao uvest. Zatim kaže uzvišeni o vjernici. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Šta je ovo obećanje od Allaha subhanahu ta'ala? Tako? Ako Allaha pomognete. Vjernik ne može Allaha pomoći, tako? Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe ni za čiju pomoći, Nego se ovdje odnosi šta? Allahu vjeru, vjernike, tako? Islam. Ko pomogne, Allah će ga ko to pomaže i na tom putu stoji, njega će Allah po pomoći. Njega će Allah pomoći. Ovdje je čvrsto i veliko obećanje od Allaha subhanahu Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Koga? Ako pomognete muslimane, vjernike. Ovdje sad jel tako? Insan treba dobro da zamisli tu situaciju. Nekad, jel to pomogneš vjernika, muslimane, to izgleda ovako kao neka jednostavna stvar, tako? Ali nije tako, nekad vjernik bude, jel tako, nekad vjernici budu nemoćni, jel tako, bespomoćni, malobrojni, nekad pomaganje vjernika bude opasno, jel mm. tako? Nekad ako pomogneš vjernike bude da finansiraš terorizam, li tako? Nekad da pomogneš vjeru i islam, znači da finansiraš terorizam, da stojiš iza terorizma. Nekad to može da te košta godinama i decenijama zatvora, ili da ti to bude sebe što si pomogao vjernike, da ti se uništi metak i trgovina i da ostaneš bez položaja, bez državljanstva, bez slobode. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala obećana su istina, ali gdje god Allah subhanahu ta'ala puno obećava, znajte da to djelo je veliko iskušenje iskušenje. Ovo je poseban izazov za nas danas, jel tako? Zato nisam osaboru prvo sam mislio da prevedem ajte pa onda da komentarišem. Odmah sam počeo komentarisati, jel tako? Zašto? Zato što mnogi ljudi danas misle da će ih Allah pomoći kad oni pomognu taguta. Mnogi ljudi danas misle da će ih Allah pomoći kad oni vjernike ostave na cjedilu. Mnogi ljudi danas misle da ih Allah neće pomoći ako pomognu vjernike zato što su vjernici slabi. Jesam li šta slagovac? Znači, mnogi ljudi danas misle da će ih Allah da ih Allah tala neće pomoći kad pomognu davu, vjeru, nego da će ih pomoći kad se odreknu dave, jel tako, i ostave određene očite propise Islama jel tako, od brade, jel tako, od očitih znakova, jel tako, vanjskih. Mnogi muslimani danas misle da ih Allah subhanahu ta'ala neće pomoći ako se identifikuju sa muslimanima i se osjećaju sa njima. I javno izjasne da su oni istog takvog mišljenja i da ih podržaju samo riječju makar, da kažu da, da su sanjali. Nego misle da će Allah pomoći kad se njih odreknu, o tako? I kad vjernike i malobrojne skupine muslimana koji se bore budu hljagali, o tako? I kad tagutima i uhodama i probisvijetima, tako? I pokvarenjacima budu tajne muslimana odavali i odnose i stvarnu situaciju među muslimanima njima budu otkrivali. A e tako mnogi danas misle. Jesam sad šta slavim? E, voju tebi tako Allah će vas pomoći i vaše noge učvrstiti. Noge. Kad su ovi na svojim nogama ustali, jel tako, i Allahu vjeru pomogu, i na svojim nogama, jel tako, hoće da pomognu islam i istinu, onda Allah subhanahu ta'ala njihove noge šta? Učvrsti. Zato što je najvažnije da ti noge budu čvrste i da stabilno stojiš na, no, na nogama. Žaba ako si jak na rukama, tako, ako noge i koljena zakleca, zaklecaju, jel tako, počinu čalikat koljena, jel tako, zveka stoji, potrebi. أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي أتيت إليك, أتيت إليك يا رب العباد أفديت بإفلاسي وذلي وانفرادي وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي زمانا ما بلغت به مرادي عسى عفو يبلغني الأماني فقد بعد الطريق وقل زادي عسى عفو يبلغني اعتقادي ومنك على المدى حسن اعتقادي ولو أقصيتني وقطعت حبالي وحقك لا أحول عن الوداد ولو أقصيتني وقطعت حبلي وحقك لا أحول عن الوداد فجد بالعفو يا مولاي وارحم فجد بالعفو يا مولاي وارحم محبا مد نحوكم الله muslimane, ja kad kažem muslimane, znači zna se ove muslimane, ove što stoje na davi, tako, što se bore na Allahom, tako, njih, njih neće da pomogu. Tako, dobro, čvršće njihove noge. Oni koji ne vjeruju, <clears throat> propast njima, propali, da Bog tako? Oni koji ne vjeruju, propast njima, propali da Boga, propali su. I Allah je njihova djela amalahum, opet se vraćamo, znate sad šta znači aballa amalahum. Poništio, učinio neispravnim, uzaludnim, krivim, glupim, tako, nesračunatim, pa tako, njihova djela je učinio tako. Zašto? velike bi eno, to je zbog toga što oni su mrzili ono što je Allah subhanahu objavio. Zato što oni mrze ono što je Allah subhanahu objavio, pa je Allah sva njihova djela uništio uništio. Pa je Allah sva njihova djela uništio. E sad ćemo pokušati da čitamo, znači u tefsiru. Fajde, za razliku od prvih ajeta, gdje sam ja prvu komentaricu, pa onda čitam fajde. Sad ću istovremeno da čitam fajde i da pokušam dati znači, određene komentare. Sve komentare koje dadnem, osim onih koji su direktno vezani za našu neku situaciju kad spomenem, znači su komentari koje možete naći znači u ostalim tefsirima. Kod imama Ševkjanija, imama Kurtubija, imama Ibn Tefira, Rahimahumullahu džamijan i ostalih imama u tefsiru od nesetija i ostalim tefsirima. Od Sabunija, Fahimahullah ta'ala. Znači u svim tefsirima, sve ovo što spomenem, tamo ćete naći ove tefsire. Samo što sad ne naglašavam gdje šta stoji, jer onda bi nas to ovaj, možda bilo bi naporno i za vas da tako prati i tako. Pa kaže, u ovim ajetima je podsticanje na borbu protiv nevjernika njihovim ubijanjem u borbi, dok se ne slomije njihov otpor, a zatim njihovu čvrsto hapšenje i vezivanje. Kao što je u ovim ajetima također i velika radost i obećanje vjernicima koji se budu borili, tako je velika nagrada. <laughs> Obećanje od Allah tala da će borce na Allahom pomoć, da ih neće ostaviti, tako a da će nevjernike poniziti i da će biti šta upropašteni, da će propast. Eto, to je glavna tema ovih ajeta. E, sad idemo riječ po riječ, rečenicu po rečenicu. Kad sretnete one koji ne vjeruju? Misli se, jel tako, koji ne vjeruju Allah vas i poslanika sallallahu od onih s kojima ste u ratu. Od onih s kojima ste u Tako zapišite, da se misli na one kojima ste u ratu. Po vratovima ih udrite. Zašto je spomenuto po vratovima ih udrite? Jel tako? To je da bude, jel tako, okrutni izraz. Jer Allah s.w.t. da je rekao ubijajte ih, pobijte ih, ubijajte ih, tako, borte se sa njima. Sve bi bilo blaži, tako? Ali kad kaže po vratovima udrite, znači glave im osjecajte, onda to znači Allah Tajla želi ovdje da, da dođe sa, sa, sa značenjem koje je najokrutnije, jel tako? To je kada ih sretnete u borbi, nemoj to da pomiješate tako sa nekim drugim situacijama. Možda Da to, a, ovaj, dok ih ne oslabite, to se odnosi samo dok u borbi, znam. sad ćemo dok Mislim, sad ćemo Osaborite, osaborite, sad ćemo. Jeste, E, nemojte samo, znači, saborite. Sve će doći. Sad ćete vidjeti šta znači dok ih ne ostavite, jel tako? Pa je došao ovaj izraz da ukaže na, na ukrutnost, jel tako? A onda dok ih hatta ida eshantumuhum, dok ih ne slomijete i dok ih ne oslavite. <clears throat> neprijatelje, nevjernike dok ne slomite, ne oslavite. Znači, uslov je da oni vode borbu. Znači, ovo sve govorimo o, o borbi. Nemojte, znači, se zbunjivati. Ja vidim odmah da ste vi zbunjeni. Nemojte se zbunjivati. Znači, kad su muslimani u situaciji da su šta? Stra... Nije. Da su strana i snaga, jel tako, nije napadnut. Bude napadajte i tako. Da su strana i snaga koja ali tako može i uspješno parira nevjernicima i vodi borbu sa njima, onda u toj borbi da se ponašaju ovako, kako je propisano. Vrlo jasno reći. Znači u borbi, u toj borbi, kad dođe do te borbe i kad ostvare jel tako, muslimani, zajednicu koja je sposobna, jel tako, da se bori i u toj borbi, onda je propisano ovako ponašanje, jel tako, kako da ih, koja, ova sad, ovaj džemat da je sposoban, jel tako, da se bori, ne bi sjedio ovdje. ovaj Ja, ja barem tako mišljenje o vama imam. O tako, jeste shvatili vraći? Znači, kad ih oslabite, šta to znači kad ih oslabite? Znači, kad slomijete njihov otpor i kad se vidi da oni više šta ne, nemaju snage i nisu više, znači, borbeni, klonuli su, jel tako, i ne mogu više biti nikakva značajna prijetnja bezbjednosti i sigurnosti muslimana i muslimanske za, zajednice. E onda ih oni koji ostanu pa se predaju, jel tako, i koje pofatate, povežite, jel tako, onda ih povežite. Zašto ih povežite? Jel tako, da ne bi pobjegli, da ne bi koga prevarom ubili, radi bezbjednosti, jel tako, povežite. Pa onda i poslije oslobodite dobro dušno, jel tako, čime se svakako Arapi, vidite, čak su u džahilijetu se ponosili time da šta kad zarobljenika zarobe, da ga dobrodušno bez ičega otkup otpuste, jel tako? Ili da se otkupe, jel tako, da se otplate, jel tako, da plate određenu cijenu pa da se otkupe. Ovdje dolazimo do toga znači da do propisa zarobljenika. Prvo što je spomenuto znači je ubijstvo, udrite ih po vratovima. Zatim se spominje šta dobrodušno ih oslobodite, zatim treća kombinacija šta da se otku, da se otku. Sve ove tri kombinacije, braćo, i dan danas su nas na, na snazi. Nijedna od njih nije derogirana. I mi možemo biti ponosni, znači, i pred čitavim svijetom jasno i glasno ove činjenice iznijeti. Pogledaj kako je naše neprijateljstvo i neprijateljstvo muslimana pravedno prema nevjernicima. Tako? U svakom slučaju, znači, mišljenje mama Šafije i mama Malika, Teorija, Uzaja i drugi od Tabiina i postupci, znači, Allahu poslanika sallahu alaihi sallam i Hulefaj Rašidina, Ebu Bekra, Omara, Ithmana, Ali radijallahu anhu, upućuju našto. Da će vladar odlučiti šta će sa zarobljenikom. Pa ako procjeni znači da je maslaha i korist da ga pogubi, pogubit će ga. Ako je korist da ga pusti, pustit će ga. Ako je korist maslaha, ali tako, da ga da se otkupi, da ćemo da se otkupi. I za sve to imamo primjere. Pa prvi primjer je, na primjer, da oslobodi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve zarobljenika kao što je se oslobodio Tomame Tubnu Athala. Ovdje je šeklirano kao Uthala, koliko sam ja zapamtio, znači jeste Asala. Znači Sumame tubnu Asal ili Usal. Bilježi ima muslim, odnosno u oba sahiha, ali evo kako bilježi ima muslim od Ebu Hureyre radijallahu an, da je Resul sallallahu alaihi sallam poslao konjicu u pravcu Neđda, pa su došli i doveli čovjeka od Benu Hanife, od plemena Benu Hanife, koji se zove Thumame Tubnu Athal ili Uthal koji je bio jedan od vođa plemena Benu Hanifi, uglednik tog plemena. Pa su ga svezali za stup u mesđidu. Pa mu je došao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam pa ga pitao Šta je s tobom, osu mame? Šta imaš? Mada indeke u smislu šta predlažeš? Šta je tvoj mišljenje? Šta je s tobom? Pa tako. Pa kaže, o Muhammede, kod mene je veliko dobro. Ako me ubiješ, ubio si onoga je znači ima dostojanstvenu krv, tako, ponos, za dem, znači čija krv je vrijedna, kupa. Ako proliješ krv moju, prolio si skupu krv, vrijednu krv, onoga čija krv vrijedi. Kako vrijedi? Vrijedi kod Benu Hanife, jel tako? Kod njegovog naroda. Kaže, ako budeš dobar, jel tako, pa me pokloniš, jel tako, ili budeš dobar prema meni, onda ćeš biti dobar prema onome koji je zahvalan. A ako želiš i metak, si koliko hoćeš, bit će ti dat, kako govori mušri. <laughs> Pogledajte ovo govori. Kad bi neko od nas, o tako, danas mogao ovako progovoriti, u islamu, pa mi bi ga smatrali herojem svih heroja. Znači, ako ubiješ, vrijednu krv se jel tako? Ako me pustiš u smislu i budeš dobar prema men, jer men tun'in, jel tako, daš mi blagodat, budeš, jel tako, prema meni, dobar, bit ćeš dobro prema onome koji je zahvalan, jel tako? Znači, ja ti to neću zaboraviti, neće to biti džaba. A, ako hoćeš da se otkupim, reći koliko treba. Pa kaže, Resul Salah i ga ostavio. Kad je čuo taj odgovor, ostavi ga. Pa tako? Ostavi ga do sutra. Pa mu dođe sutra, pa mu kaže, šta imaš, kad kažeš danas, kaže imam što sam ti rekao jučer, Ako ubiješ, ubio si onoga koji vrijedne krvi. Ako mi oprostiš, oprostiš onom koji je zavalan, ako hoćeš otkup, već koliko treba, koliko hoćeš. Pa ga Resul sallallahu se nam opet ostavi. Pa mu došao treći dan, pa mu opet postavi isto pitanje, pa dobio isti odgovor. Pa je Resul sallallahu alaihi kad je čuo njegov isti odgovor kaže odvežite Tumame, odvežite ga, pustite ga. Kad su ga pustili, mame izašao iz mesčina, otišao u obližni palminjak, našao vode, okupo se, a zatim ponovo ušao u mezđid, pa kaže Ešhedu en la ilaha illa Allah, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasul. O Muhammed, tako mi Allaha nije mi bilo mržeg lica od tvojeg lica na zemlji. A sad mi je tvoje lice nas postalo najdraže lice na zemlji. Tako mi Allaha tvoja vjera mi je bila najmrža stvar na dunjavu. Najmrža vjera. A sad mi je postala najdraža vjera na dunjavu. To je priča Tomana. Šta je Resul Salah Ali radi? Pustio Pustio Ovo je dokaz šta da se zarobljenik kad imam procjeni može jednostavno pustiti. Pogledajte edeba ashaba. Nigdje se ne spominje da su među vremenu ashabi dolazili pa Tomame taj zijet ili, da je neko došao da ga pomogne ili da nešto sa njim razglava, priča, razgovara, da sijeli tu sa njim, da kroz razgovor s islame sazna svašta o muslimanima, o životu u Medini, dotkrije, znači, stanja razna. Ne spominje se nigdje, tako? Niko ne priča sa njim. Nego šta? Svi znaju ko treba sa njim da priđe. Svi znaju ko treba da ga ispituje, ko sa njim da razgovara. Svi znaju ko treba to da odluči. Šta će sa njim uraditi? Niko nije postavio pitanje, pa dobro, što ga držiš ovdje tri dana, svezano, od Znači, nije bilo nikakvih, ne se, tako? Nikakav otpor, nikakva zapitkivanja, nikakva proturječenja, nikakav, znači, ništa. Samo se spominje da mu je Resul sallallahu alejhi ve dolazio, kratko ga pitao i ostavio ga. I on je ostao tako stojeći, jel tako? Što je sigurno jedna od situacija koja su šta? Na njega snažno uticala, jel tako? A da su sada sahabi tu redom sa njim se ispričavali, pa smijali se sa njim, pa, pa neki došli, pa eto malo ga možda i žalili, pa neki možda malo i podrške dao, da, da je neko došao pa ga tu mlatio, jel tako, zlostavljao, ezijetio, pa, a, na šta bi to ličilo, jel tako? Da li bi imao vremena sumame i o čem da razmisli i što da vidi? Dobro. A kad bi ja sad vama doveo ovdje nekoga i Facebooka tu zastupu, da li bi vi mogli toliko dana osaburi. E to vam je razlika između nas i prve generacije. Jedna od razlika. Jeste me se sad? Eto vidite kako je naše stanje, subhanallah. Eto to je naše stanje. A, idemo dalje. Druga situacija. Resul sallallahu alaihi wasallam kad se vratio s bedra, poveli su s bedra brojne zarobljenike. <clears throat> Među tim zarobljenicima bio je i Nadr ibn al-Harith. An Nadr ibn al-Harith, al je bio nosilac zastave mušrika na bedru. I bio jedan od ljudi koji je najviše ezijetio Allahov poslanika sallallahu alejhi u Mekki. I najviše se trudio da muslimanima spletke jel tako, spremi. Pa je Resul sallallahu alaihi sallam usput sa bedra prema Medini zastup u pustinji pa je naredio da mu izvedu između zarobljenika na drobno Harita. Pa su ga izvukli iz između zarobljenika, izdvojili, pa je naredio Ali radijallahu an da mu sjeće glavu. Pa je Ali radijallahu an pristupio i odsjekao mu glavu. Ne bilježi se da je Ali i bilo mukao. kao tako, je snivalo uzmučio, znači nije mu došlo zlo, tako ništa se ne spominje. A, a i vi pretpostavljate da to njemu nije predstavljalo, znači nikovo. Dobro. Zatim je nastavio Allah poslanik sallallahu alejhi dalje. Dok nije došao do mjesta koje se zove kod labi ili zabije. Pa je zastao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam pa je naredio da mu između zarobljenika izvedu Ukbet ibn Ebi Mu'aid ili Mu'id. Ukbet ibn Ebi Mu'aid ili Mu'id. Ovaj čovjek, vi ćete ga sresti u Siriji Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam u mekanskom periodu. Da je baš on taj koji je Resul sallallahu alaihi sallam strob bacao za vrat dok je Resul sallallahu alaihi sallam klanjao. Da je baš on taj koji je Rasula sallallahu alaihi sallam hvatao i htio ga udaviti, da je on taj koji je trećom prilikom izašao ispred svih ljudi, ali tako, pa Resula pljunuo Rasulu sallallahu alaihi sallam u lice. Dok nije došao Ebu Bekr radijallahu an, ali tako, plačući da spasi Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam i da odbije ukbe tub nebi majta od Rasula sallallahu alaihi sallam. <clears throat> pa je naredao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam tad kad su ga izveli, i odvojili Asim ibn Thabita od Ensarija radijallahu an, da ga ubije, pa ga je ovaj ubio. Šta je ovo dokaz? Da kad imam procijeni da određene ljude od zarobljenika, jel tako, treba da pobije i da je to najveća korist, tako, onda on ima pravo tako da uradi. Ali razmislite malo o, ovom hadithu, jel tako, o ovim događanjima. Pogledajte, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve je Allahu poslanik, Allahu poslanik, tako i klanja kod Kabe, klanja. Mušnici ga u namazu zemiravaju, tako mimo namaza, ponižavaju, pljuju mu lice, dave, zlostavljaju, drob mu na leđa stavljaju. Znači on klanja tu, a oni okolo kipovima kolju svoje žrtve. Prostor oko Kabe je ispunjen idolima pred kojima na altarima se kolju žrtve. To je mjesto znači prljavo, krvavo, drobine su tu. Tako ga zlostavlja. Svatate na što želim da vam ukažem. Znači da nosilac istine mora shvatiti svoje stanje tako? i mora na to istini da ustraje i da sve u ime Allaha subhanahu wa ta'ala podnese. A Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je sve to Resul sallallahu alaihi osaborio, prvom prilikom baš ovi pioniri, hop, evo i, pogledaj sad, jel tako? Znači, polako, doće isplata. Allah subhanahu ta'ala će, jel tako, prsa vjernika i na dunjaluku izliječiti i dati da se, jel tako, rane šta, izliječi, da se depresija i tekova, šta, slobodi Tako, da će Allah tala odušak jednog dana, ako iskreno u njegovo ime šta podneseš, ali tako, pa kako je Resul sallallahu alejhi ve bio dostojanstven tad kad je saburio i kad su pokušavali da ga ponize i pljuvali ga i psovali i vrijeđali, al tako? Tako je bio dostojanstven šta? I kad je triumfovao, al tako? Ne bilježi se da im je išta, al tako, zlostavljanja, vrijeđanja, ne bilježi se ništa. Dostojanstveno je naredio da se pobiju, al tako? Ovo je prava plemenitost. Naredio da se pobiju. Braćo, znači nije ništa u kome naredio da mu pljuje u lice. Nije, naredio da se pobiju. Dostojanstveno. Svatate, braćo. U poređenju, Mnogi će, znači, od nevjernika, jel tako, kad analiziraju šerijat, ovu uzeti, šta i šta će, gledaj kako se ubijaju zarobljenici, a mi šta? Mi dajemo zaštitu ženevskim konvencijom zarobljenicima, ratni zarobljenici ne smiju ubijati, tako, tako? I sad oni će objasniti da je ovo zulom i nepravda, tako? A mi ćemo reći, jadni li ste vi, lice Nije vam Allah dao da dugo izdrži, tako? A da sami ne pokažete svrhunac svog licemjerstva i poganluka. Jer ovo što je Resul sallallahu alejhi radio ovoj dvojici zarobljenika ali tako, je dostojanstven, pravedno, tako, sračunato, smišljeno. Nema tu emocija, pravedno. Dobro, da nam vi sad objasnite šta vi uradiste i šta radite sa zarobljenicima koje ste odveli dijelom iz Afganistana, jel tako, a velikim dijelom i sa područja gdje uopšte ljudi nisu imali nikakve veze sa puškom, pa ih ste na Guantanamo, jel tako, pa šta radiste tamo sa njima godinama, koji je način zlostavljanja, mučenja, isljeđivanja, ispitivanja, tako, mnogima od njih su oduzimali na duže vrijeme pravo na njihova čula. Pazi, insan ima pravo na, tako, svoju vjeru, na svoj din, da se Allah i ibadet čini ili tako, ne, oni su ljudima oduzeli pravo na čula začepili im uši, oči, svezali im ruke do te mjere. Znači pravi šeitan. A to su radili šta? Na teritoriji van Amerike, da se ne kaže da su prekršili zakon. Zavis tog licemjerstva. Ima li šerijatu da ima neki propis i da mi sad kažemo dobro, ali obzirom da je šerijatski propis takav, a mi nećemo da ga ispoštujemo. Može tako? Da mi kažemo, jest, Allahov zakon je takav, ali mi nećemo ga ispoštovati, pa šta ćemo onda? Pa hajmo na neku drugu planetu, tamo ćemo to odraditi. Može tako? Pogledajte njihovo licemjerstvo. Pred očima svijeta. I onda kažu to je vojna baza na prostoru Kube, a nije državna teritorija Amerike. Pa dobro, otkud vam vojna baza, kako ste znači, zaposjeli teritoriju Kube? Je li to neko vaše pravo? Pa tako, pogledajte, znači pred očima čitavog svijeta šta se normalno radi. Normalno mi smo osvojili dio teritorije pa tako, na području Kube i tu imamo vojne baze. Znači, ovo je drugi propis. Treći propis da se oslobode, to smo već šta spomenuli, da se otkupe kao što su se otkupljivali, jel tako, e, zarobljenici vedra. Objasnili smo šta znači dok ih ne porazite, jel tako? Dok ih ne slomijete, to smo objasnili. A onda ih vežite ili dajte da se otkupljuju dok, rast, dok rat nestane, ne prestane. Dok rat ne spusti svoje terete, svoja oruđa ili svoje grijehe, jel tako? To može, braćo, da znači dok mušrici ne prihvate islam. Dok mušrici ne prihvate islam. Shodno je jel tako, vopatu luhuma hatta rata kune fitne. koje kune dinu kulluhu je li tako? Borite se protiv njih dok ne nestane fitne širka i dok ne bude sva vjera Allah subhanahu wa To bi značilo šta? sve dok ne dođe Isa a.s. i dok ne prime i židovi i kršćani. Ili dok Mušrici i nevjernici, židovi i kršćani ne budu slomljeni pa ne zatraže pri primirje. Pa ne zatraže primirje. Sve ovo obuhvataju o tako značenja ovih ajeta. Ako kažemo dok ne dođe Isa nam znači da ovaj, da ovaj propis o zarobljenicima važi sve do sudnjeg dana, jel tako? Ako kažemo dok, do primirja, jel tako? To znači u toku rata, tako, dok ih ne slomite i tako dalje. Onda kaže Allah subhanahu to je zato što Allah da, kad bi htio, sam bi ih savladao i pobjedio. Allah subhanahu wa ta'ala je nevjernike koji su odvijali poslanstva njegovih poslanika sam uništavu, sami ih savladavu. Pa tako, Nuh a.s. nije okupio vjernike i vodio džihad i bor. Pa tako, nije. Nego je Allah s.w.t. sam završio sa nevjernicima. Kako? Dao im šansu, dao, dao, dao, dao, dao, dao, tako 950 godina, nećete. Onda je Nuh a.s. putio dobu, la min minel kafirine jara, ne ostavi ni jedne kafirske kuće. Da Allah smanu tada primio dobu, ni jednog kafirskog doma ostavio nije. Sve izbrisu sa lice zemlje. Dobro, šta je bilo sa narodom Salih a.s. Isto, sve ih Allah smanu zbrisu sa lice zemlje. Sa narodom Huda a.s. Sve ih Allah uništio, tako. Znači nije, nije Allah subhanahu wa ta'ala nevjernike prepuštao nikome drugom, nego se on uzvišeni lično sa njima obračunavao kako? Tako što ih je sve do jednog uništavao. Na oči vjernika, a vjernike je spaša, spašavao. Eto, to je pravo nevjernika kod Allaha. Ste sad shvatili što ovo spominje, To je njihovo pravo kod Allaha. Razumijete li, braći? To je pravo nevjernika kod Allaha. I nakon svega toga dođe čovjek koji sebe možda smatra muslimanom i kad čuje hadith Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam, da je Resul sallallahu alaihi sallam zabranio da na arapskom poluostru budu židovi kršćani, a na arapskom poluostrvu budu samo muslimani. Pa tako kaže, pa to je diskriminacija. Da, nije. Nego i to neizmjerna Allahova milost da im je dozvolio da po ostatku planete hodaju. Jer je prijašnje umete uništavao, nije nikog ostavljao. Zato vam ja ponavljam, to je njihovo pravo kod Allaha. Ali Allah smano tela šta i svoje milosti ostavio, tako da oni mogu slobodno da po ostatku planete žive, jel tako? I to je od Allahove milosti. Od Allahove milosti je da ih ne uništi odjedno, nego da mobiliše vjernike da ustanu u borbu protiv njih. Pa će ovi u toku borbe imati veliku šansu da vide brojne ibrete, tako da vide hrabrost vjernih, da vide njihov din, pa tako, pa će imati priliku da se pokaju, pa da prihvate islam, pa tako. Pa to je sve oblik i odraz neizvjerne Allahove milosti prema ovom umetu. Ovakvu milost Allah s.w.t. nije pružio ni jednom umetu prije pa je džihad i propisanog džihada koju danas nevjernici smatraju tako terorizmom, smatraju divljaštvom i tako dalje, je u stvari neizvjerna Allahova milost prema njima. Zato što će kroz taj sukob, tako, koji traje, imati vremena da upoznaju islam, muslimane, tako, da se pokaju, da prihvate islam. Imaju vremena, pruža im se prilika, jel tako? Prijašnjim narodima nije bilo tako. Hoćeš se odazvati, nećeš. Dostavljena ti objava, dostavljena. Nećeš, gotovo. I nema više šansi. A ovima se, jel tako, Allah s.w.t. dao milost, pa im se pruža šansa, jel tako, do sudnjeg dana da da čas pobjedu vjernicima, čas nevjernicima, čas vjernicima, čas nevjernicima i da oni kroz sve to imaju tako mnogo vremena da razmišljaju, da vide, da analiziraju, da, da spoznaju, da se razmisle, tako. Pogledaj, Resul sallallahu je bio strpljiv sa Somame Tubno Asal, Jel tako? Ostavio ga, neka ti malo još razmisli tako, i tako dalje. E to je ono što je Allah subhanahu ostavio ovom, ovom ummetu. Nije Allah subhanahu wa ta'ala preuzeo na sebe da on uništi nevjernike, nego želi da vjernicima, jel tako, dadne priliku, šans, jel tako, da se bore, da se žrtvuju na Allahom putu, da zarađuju visoke deređe u džennetu, da jel tako, da nevjernike pozivaju, da ih opominju, da padaju kao šehidi, da, jel tako, i u tome dao veliki hajer da vas iskuša jedne drugima, da vas iskuša jedne drugima, da vas oproba jedne drugima, od ovih riječi ćemo nastaviti sljedeći put. Da vas oproba jedne drugima, ve ba'la i ba'l, da vas na belaje stavi jedne drugim. Subhanak Allahume, da da Allah wa ta'ala da vas nagradi najljepšom nagradom. Stvarno ste izdržali dugo. 99 minuta i 53. Allah. Soba trudnog ubijenika. Soba put ubijenika. www.baltak.com Soba put www.paltal.com Soba Put vjernika Put vjernika vezane za stanje islama i muslimana još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com Soba put, vjer, soba put, vjer. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put, vjernik. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom, soba put, vjernik.